almar'atu salihatu almubaraka, mwanamke mwema mwenye baraka, takhafu, siku zote anakuwa na woga, an zaujaha, asije akamuudhi mumewe. Analichunga sana jambo hili mwanamke mwema, anaogopa. Leo hii kuna wanawake wanadhamiria kabisa kwamba nitamuudhi hivi na hivi na hivi na hivi. Mwanamke mwema takhafu, anaogopa an zaujaha zawjaha isije kutokea akamuudhi mumewe bikalimatin imma kwa neno tu au binadharatin au kwa namna ya utazamaji kuna jicho mwanamke anaweza kukupiga ukaudhika kabisa jicho la dharau anakutazama jicho la ku wanasema kukunyari amemnyari au ame amemdogosha, anamtazama kwa chini mpaka juu, kama vile yani, wewe ni nani? Wewe nani? Wewe kakaragosi, wewe ni kakaragosi tu, kinyangarika. Hilo jicho hilo mume likimuudhi, anapata dhambi mwanamke huyu anaweza kwa mtu ana wake wawili au watatu labda akawa kachekeshwa au kafurahishwa na mke fulani kwenye jambo tu wakacheka basi yeye likawa limemuudhi yule mwanamke akampiga jicho baya mume wake kwambia ndo nini ovyo ha, kitu, gani cha kuchekesha hapo ovyo ah, ah, sivyo hivi sivyo hivyo wanavyozungumziwa wanawake wema anasema takhafu, anaogopa an zaujaha, asija akamuudhi mumewe bikalimatin, kwa neno au binadharatin, au kwa namna ya uangaliaji au bitalabin, au kwa takwa alilolitaka mwanamke huyo kwa mume wake, nataka uninulie wigi, nataka kadhaa nataka rangi za kucha nataka jambo ambalo kwamba halipendi kulisikia mume wake au bifi'lin au kwa tendo lolote au bisu'i mandharin au kwa muonekano mbaya nuka moshi mwanamke nuka moshi kaingia chumbani anuka moshi hajaoga anuka jasho anuka nywele limadha kwa nini mwanamke mwema as-salih al-mubaraka anayahofu haya kwa nini li'annaha kwa sababu yeye mwanamke huyo mwema ta'lamu anajua anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kama ilivyokuja hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala amesema mtume sallallahu alaihi wasallam la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya hatomuudhi mwanamke kumuudhi mumewe duniani hakuna mwanamke yeyote atakayemuudhi mumewe hapa duniani kamuudhi kwa neno kamuudhi kwa jicho alilompiga kamuudhi kwa tashi alilolitaka amemuudhi kwa tendo fulani ambalo amelifanya amemuudhi mumewe kwa mandhari na muonekano asiyouridhia illa qalat zawjatuhu min alhur lin, isipokuwa atasema mkewe, mkewe huyu mume huyu, mkewe wa akhera, atasema mke wake katika mahorlaini mm, alhur wingi wa neno haura haura wingi wake hur wa hurun ain kwa hiyo hur ni wingi wa haura akiwa mmoja anaitwa haura haura ni nani A, eh, ni mwenye macho meupe na macho meupe sana yaliyozungukwa na weusi wa kiasili anaitwa hur mahur yani wale wana, wameitwa kwa sifa hii kwa sababu katika moja ya urembo wao mahurlain ni ule urembo uko kwenye uso wao hur wingi wa haura haura yani mwanamke mwenye jicho jeupe lililozungushwa weusi mkali wa asili. tumeona vizuri hapo? Ni wachache sana wanawake hawa kuwapata, kwamba hajapaka wanja, lakini ukimwona mithili ya aliyepaka wanja. Mshawahi kuwaona? mshawe kuwaona? Kila mmoja akachekesha kichwa afu akakataa, sababu anajua kinachofuata. Ulimwona wapi? Kwa nini ulimkodolea macho? Kwa hiyo hur wingi wa haura mpaka akasema Jariri mshairi akimsifia au akiwasifia wanawake hawa kwenye beti yake ya kishairi anasema innal uyuna allati fi tarafiha hawarun qatalnana thumma lam yuhyina qatlana يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن adhafu khalqi llahi arkana anasema hakika yale macho ambayo eh, pembeni yake eh, kuna weusi weusi yametuua alafu hayajatuhuyisha wafu wetu hayajawahuisha wafu wetu wanamwangusha mwanamme mwenye akili timamu mpaka akawa hana, we, hana hana tena harakati za kuzifanya e, na ilhali wanawake hao wahunna na wao hao wanawake adhaf khalqi arkana kama kuna viumbe wa Allah madhaifu wa viungo vyao ni wao lakini wameweza kumwangusha mwanamme ikawa hawezi hata kufanya taharukati zozote nini aluyun allati fi tarafiha hawarun yale macho ambayo pembeni yake kuna weusi weusi manake meupe alafu yani weusi weusi yametuua anasema mshairi kwa hiyo hur wingi wa haura alafu ain ain hapo sio ain hapo ni ain alhuri alain ain wingi wa neno aina aina aina ni mwanamke mwenye macho makubwa anaitwa aina akiwa mmoja wakiwa wengi ain kwa hiyo ain ni wingi wa aina kwa hiyo katika sifa za wanawake wa peponi, wana macho makubwa meupe yaliyokuwa na weusi wa asili pembeni yake. Allah tujalie tuwapate hawa bimannihi wa karamihi wa judihi. Anasema illa qalat zawjatuhu min alhuri al'in, isipokuwa atasema mke wake katika mahur ain. Atasemaje? atasema la tu'dhihi qatalaki llahu usimuudhi huyo ulaaniwe na Allah wewe anaambiwa mke wa duniani hapa anaambiwa na eh, mke mwenza wa, wa, wa akhira la tu'dhi usimuudhi qatalaki llah ulaaniwe na Allah neno hili halibebi maana ya asli ni lugha wanaitumia waarabu kama vile kukemea lakini haibebi maana yake iliyokusudiwa kama vile anavyosema thakilatka ummuka imekuja ile hadithi ya nani mtume anamwambia thakilatka ummuka nani alikuwa yule muadh ibn jabal thakilatka ummuka ya muadh akukose mama yako ewe muadh je mtume akakusudia kweli muadhi akoswe na mama yake ah ni lugha katika lugha ya kiarabu ni mfumo katika lugha ya kiarabu kwamba ah wewe mambo gani unafanya mpaka leo hujajua akukose mama yako hata hii qatalaka Allah mtume alishasema kumwambia baadhi ya masahaba qataluhu qatalahumullah qataluhu wamemuua mwenzi wao qatalahumullah sio kwamba walaaniwe na Allah amepinga kile walichokifanya yule sahaba aliyepatwa na janaba huko safarini baridi kali anawaambia wenzake je kuna ruhusa yoyote mnayoijua kwa aliyepatwa na janaba kwenye mazingira kama haya kwamba anaweza akafanya jambo jingine mbali na kuoga akamwambia hakuna ni kuoga tu baridi jamani ni kuoga tu lazima uoge akaoga akafa majeraha yale yalipata taathira kali akafariki habari hii ikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo aliposema qataluhu wamemuua kwa fatwa yao ile qatalahumullah kwa nini wasingeliuliza tumeelewana hapo eh? kwa hiyo ni lugha inatumika kwamba ah, sasa mbona anamlani mwenzake huyu mbona anaanza ugomvi na mapema huyu hajafika huko akhera ah ah hii ni lugha tu fa inma huwa indaka dakhil anaendelea kusema mwanamke ukihurlain fa innama huwa indaka dakhil, hakika yeye huyo mwanamme kwako wewe dakhil ni mithili ya mpita njia, mithili ya mgeni tu aliyokuja na ataondoka. Yushiku an yufariqaki ilaina, ha, muda si mrefu atakuacha. Yushiku ni katika afaalul muqaraba, kwa tunasema qariban, muda si mrefu atakuacha yushiku an yufariqaki ilaina muda si mrefu atakuacha atakuja kwetu kwa usimuudhi huyo na hii ni dalili kwamba almalau lala viumbe waliopo juu huko wakiwemo hurlain wanaona aa, ala a'mali ahli dunia wanayaona matendo ya watu wa duniani tumeona vizuri hapa kama alivyosema baadhi ya ahlul ilm. Kwa hiyo mahurlaini ah, ambao watakuwa ni wake wa hawa waume wa wanawake wa kileo wanapofanyiwa madhila na maudhi, wanaona au wanaoneshwa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo anasema kwa uchungu yule mwanamke, usimuudhi huyo, qatalakillah fa innama huwa dakhilun indaka fa innama huwa indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina الإمام محمد ابن علان الشافعي رحمه الله تعالى أكشر أكشرهش حديثه ينسمع لا يقع منها معه ما من شأنه أن يتعذى به من غير مجوز لذلك شرعا وإلا فطلب نحو النفقة ممن يتعذى بها wa nahwihi nasema la yadkhulu zawja fi dhalik linahwi bukhlihi la yadkhulu zawja fi dhalik naam anasema ibn ibn allan hadithi inasema hatumuudhi mwanamke kumuudhi mumewe duniani sio hivyo akasema hivi ibn allan kwamba la yaqa'u minha ma'ahu ma min sha'nihi an yata'adha halipatikani kwa mwanamume huyu au kwa mwanamke huyu wa duniani na mumewe, lile jambo ambalo kwamba litamuudhi huyo mwanamme pasina lile jambo ambalo anaruhusika nalo mwanamke kulifanya hata kama ataudhika mume, yani analolifanya haruhusiki mwanamke kulifanya, kamsababishia maudhi kwenye jambo ambalo kwamba hakupaswa kufanya hivyo kinyume na kamsababishia maudhi mume wake kwenye jambo ambalo kwamba mwanamke anapaswa kufanya hivyo kisharia huyu ambaye kwamba atamsababishia maudhi lakini kwenye jambo la kisharia mume akaudhika mwanamke huyo haingii mwanamke huyo haingii katika makemeo wakatoa mfano hapa ahlulilm ilm mathalan ikiwa mathalan mume anaudhika eh, kusikia maneno ya mke wake yanayohusu masala ya utoaji kwa baadhi ya wanaume tulivyo tukishaambiwa tu jambo la kimajukumu wewe uko pale pale kasirika huyo tena ameshaanza ameshaanza kwa mkao umefanya nini mkao umeisha kila siku mkao waisha hapa kwa hiyo hili hatoingia mwanamke au kama mwanamme anafanya jambo fulani la kimakosa mke akamwambia hapana unachokifanya si cha sawasawa hili ni kosa umemkosea fulani ukamwombe radhi usiniudhi usiniudhi nakwambia ah, hii alichokifanya ni sawa kamnasihi kamuelekeza hili hatoingia kwa hiyo lile ambalo kwamba atahesabika kwamba amefanya makosa kiasi kwamba eh, hurlaini atakawa atakuwa ameghadhibika naye mpaka akayasema haya ni lile ambalo kwamba hakuna tajwiz kwake yani hajaruhusika kisheria kulifanya hilo mfano kumtusi mume wake kutaka kupigana naye vitu kama hivyo kumwambia maneno machafu na mengineyo kumtukania wazazi wake kama walivyo wanafanya baadhi ya wanawake mtu anathubutu kutoa kinywa chake akamtukana mume wake kumtukania wazazi wake baba wake au mama wake الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتك سلسلة الأحاديث الصحيحة كتك حديثه أكسما وفي الحديث كما ترى نكتك حديث كما نفعنا إنذار كنا إنذاري كنا إنذاري نأونيو للزوجات المؤذيات إنذاري نأونيو قواك ويني مأوذي ونأونيو نهي حديث كما وعاتش مرموجة مؤذياك وعوذي وومزاك haya ameyasema al-allama al-albani katika silsila al-hadithi sahiha